exterlandai laborantoi en Ceja Respubblico. En nia Respubliko laboras pli ol ses cent mil exterlandanoi, tio signifas circa udec tri procentoi el ciui dungitoi. En la jaro 2006 tio estis nur ses procentoi. La plei grava parto consistas el ucrainianoi, Slovakoi, vietnamianoi, grandan parton consistigas ancau civitanoi el Rusio, Pollando, Bulgario, cae Rumanio. Plei mult nombrai estas homoi el landoi exter Europa Unio. Plei ofte ili tie havas familioin cae idoin. Pri de eo uo superas nedaura restado. Eksterlandanoj en čoro ađas inter tridek kaj kvardek jarojn. Tre malmultaj estas homoj pli ol sesdek kvin jaraj. Ciu tria laborema eksterlandano en Čoro estas Slovako, kaj ciu kvina estas Ukrainiano. clarigas la spertulo de la Ceja Statistica Oficeio por Internazia Migrado, Jarmila Marešova. Crescas precipe la nombro de rumanoi, bulgaroi, cae ancau slovacoi. Grava cresco ocasas ec de la jaro du mil dec quin. La nombro de exterlandanoi laborantai en Cioro correspondas al tio Kiel fartas la economio? Exemple, dum la criso inter la jaroi 2008 cae 2011, mal crescis la nombro de ucrainianoi de 81.000 gis 35.000. Ec de la jaro 2015, ilia nombro de nove crescas, gis 121.000 en la jaro du mil dec hoc. Giuste ucrainianoi ricevas en cioro por la sama laboro quin oble pli olheime. La plei parto de exterlandanoi tie gainas pli ol sed ili laboras dum multe pli da cromei laborhoroi. Ili venas citien por labori, pro tio ili dedicas sian vivon al la laboro do average pli grandan tempon ol cechoi. Menciis da Holi, el la ceha statistica officeio. En facai profesioi, la exterlandanoi atingas frape pli altain salairoin. Exemple en informai cae comunicai agadoi, atingas mol granda gruppo da bulgaroi cae rumanoi ec sesdec quin mil cronoin da bruta salairo, indicis Dalibor Holi. Ancau ucrainianoi ofte venas cun altlerneiai diplomoi, sed ofte ili finijas en la posizioi nefacai au malplis salairatai, char iliei titoloi ne estas ciam acceptatai firmaoi profitas la regimon por accelita acceptado de qualifitai laborfortoi el exterlando. Tre rapide elcerpigis la quotoi precipe por laboristoi el Filipinoi. Mil iare. Alta estas ancau la besono pri laboristoi el Belarusio, octcent iare, Kazahstano, tricent, Mongolio, Mil. La citie pagas siain impostoin. Exemple ciare la laboro de kvardec mil ucrainianoi enricigas la štatan budgeton pri impostoj de dek miliardoi da cronoi. Lau exemplo de plurai europai cef urboi en Prago creigis expat centro, quiu devas helpi la exterlandanoin adaptigi en cioro. Oni disponigas contactoin cae informoin. Ocasas ancau clerigai agadoi. Probable ciu, quiu iam studis cae laboris en exterlando, scias ciel malfacilai estas la unuai pasoi en neconata medio cae quium valoras ciu helpo, quiu faciligas malfacilain comenzoin. Pro tio existas expat centrui. Mi volonte acceptas che al tiu cifamilio alvit sigias ancau Prago. Citis Praga consiliano Vit Shimral de la partio Piratoi. Expat centro estis fondita en la jaro 2010 ancau en Brno. En Prago, ciu sepa loggianto estas exterlandano. Laula datoi gis la 31 de decembro 2010 vivas tie pli ol 51 mil ukrainianoi. Sekvas slovakoi, nome 31 mil, kai rusoi el kiuj loĝas ĉi tie preskaŭ dudek kvar mil. En tute la civitanoj de tiuj landoj konsistigas pli ol la duonon de eksterlandanoj en Prago. La kvara plej multnombra grupo estas vjetnamanoj, el kiuj lođas en Prago pli ol dek tri mil.